երբ խոսում է «Պատմությունը անհատները պետք է լռեն»։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ասկերանի շրջանի ավետարանոց գյուղի հուշարձանների շարքում առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Կուսանած անապատ վանքը, որը հայտնի է նաև Գայանայի վանք անունով։ Այն գտնվում է գյուղից հարավ արևմուտք պատմական նշանավոր Չանախչի ամրոցի ստորին հատվածում։ Հուշարձանի հյուսիս-արևմտյան կողմից ձգվում է Պարսպապատ, անմատչելի դարձնելով այն։ Անապատի եկեղեցում դրանջակատի կամարի վրայի արձանագրությունը վկայում է, որ այն կառուցվել է 1616 թվականին։ Իսարկիս եպիսկոպոս Ջալալյանցն իր ճանապարհորդություն ի մեծն Հայաստան աշխատության մեջ գրել է, թե տեսել է մի գեղեցկագիր հիշատակարան, ըստ որի եկեղեցին շինել են Գայանը եւ Հռիփսիմե քույրերը Տեր Արաքելի աջակցությամբ։ Հարկ է նշել, որ Մայրապետ Գայանեն թող ինքն է գրել այդ հիշատակարանները։ Հայտնի է նաև, որ նա լավ ցաղկող էր։ Այժմեական լեզվով ասած ձևավորում էր ծրագրերը։ Այդ ծրագրերից պահպանվել են 3 ծրագիր որ այստեղ եղել է հոգևոր մշակութային նշանավոր կենտրոն, վկայում են ինչպես վերանշված տեղեկությունները, այնպես էլ հնագույն վանքի շինությունների տեղում պահպանվող հետքերը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք 5-ից 7-րդ դարերի բազիլիկ եկեղեցու հետքեր, նույն ժամանակաշրջանին վերաբերվող խոյակներ, սյուների խարիսխներ եւ այլն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կառույցի ավերակների տեղում հետագայում վարանդայի մելիքության սկզբնական շրջանում վերակառուցվել է վանքը, դառնալով մելիքության նշանավոր հոգևոր կենտրոններից մեկը։ Կուսանած անապատ վանքը կառուցվել է տեղական գորշ քարերով ու գրաշաղախով եկեղեցին Եռանավ բազիլիկի հորինվածք ունի՝ ուղանկյուն հատակագծով։ Աղոթասրահը լուսավորվում է արևմտյան պատի մեջ բացված դռան եւ երկու պատուհանի հարավային կողմի երկու փոքրիկ եւ արևելյան խորանի մեջ բացվող պատուհանների միջոցով։ Սրահը թաղածածկ է։ Եկեղեցին ունի զույգ ավանդատներ, ինչպես խորանի, այնպես էլ ավանդատների պատերում կան խորշ պատուհաններ։ Եկեղեցու պատերին ագուցված են 15-16-րդ դարերի խաչքարեր ու տապանակարեր, խաչային հորինվածքներով եւ պատկերաքանդակներով, ինչը փաստում է նախկինում այստեղ եղած կրոնական կենտրոնի մասին։ Եկեղեցու գավիթը քարանկյուն թաղածած շենք է, որը ծառայել է նաև որպես Մելիք Շահնազարյանների տոհմական տապանատուն։ Այստեղ են գտնվում Մելիք Հուսեյնի, Մելիք Հովսեփի ու նրանց կանանց գերեզմանները։ Մելիք Հուսեինն ու նրա դուստրգայանն հայտնի են պատմության մեջ որպես հայրենասեր ու հայրենանվեր անձինք։ Վանքի վերականգնման վերջին աշխատանքները իրականացվել են 2008 թվականին։ Կուսանած անապատը ժամանակավոր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։